Uh-uh. Olha que romântica a pepeca dela. Olha que romântica a pepeca dela. Da beijinho, dá. Da beijinho com a tireca, da beijinho, dá. Da beijinho com a pepeca. A piranha educada, ela pediu pro tezinho pra sentar tá na vaga. sentar, vai vai, vai sentar na vara. Vai sentar, vai, vai sentar na vara. Vai vai, vai sentar na vara. olha que romântica a pepeca dela. Desi, olha que romântica a pepeca. Da beijinha, da beijinha, da xereca, da beijinha, da beijinha, da pepeca. da da beijica pepeca, da beijida, da beijica tchereca, da beijida, da beijica pepeca, da Uh-uh. Olha que romântica a pepeca dela. Olha que romântica a pepeca dela. Dá beijinho, dá. Dá beijinho com a tireca, dá beijinho, dá. Dá beijinho com a pepeca. Piranha educada, ela pediu pro tezinho. Pra sentar na vara, ela pede por favor. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar na vara. Pra sentar, pra sentar, pra sentar. olha que romântica a Pepe da beijada, tá beijada, xereca tá beijada, tá beijada, pepeca. Ela pede por favor, pra sentar na vara. Ela pede por favor, pra sentar na vara. Ela pede por favor, pra sentar na vara. com da capica roçando na da xereca, da beijada. Dá tá beijinho com a pepeca, dá beijinho, dá. Tá dá beijinho com a tchereca, dá beijinho, dá. Tá dá beijinho com a pepeca, dá. Thank you.